isanganiro ibaha kugira namwe mugire ico muterereye umuganda mutereye igihugu canyu mu bisata bitandukanye bigize kino gihugu cacu ejo na ejo gitera imbere hama bene co abene Burundi bagire ico ba hakura medari niyo nkuru kuri mikoro ngiye kuremesha kino kiganiro mu buhinga bw'ibyuma ni emeti mitebutsi ku munsi w'ejo wa gatandatu itariki ya cumi n'indwi niho harangira igikorwa cyo kwandika abazitaba amatora babanje kwitaba ibwirizwa ihinyanyu ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nabo nyene bazokongera bakitaba amatora yo muri bibiri na cumi n’umunani hari rero ahenshi ah, uh, wasanga bagenda baritiranya kajya gakaratasa ko bitare sepise baguha bakakitirira ibindi aha na hariya ukumva ati ufise canke udafise ako ntuzosaba ibintu byinshi bija bijyanye n'iterabwoba reka mukanya gato dukurikirane uh, umuvugizi wa seni aho aremesha agahamagarira mbere n'abo bashaka uh, tumutega abiri aho ah, Jerome Niyonzima yari kumwe na batumire babiri Prosper Ntagwami yavugira Seni hamwe na Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sahonya Frodebo igerese pise ni nk'akaresi kemeza ko wiyandikishije mhm. icyo ni icambere mhm. igihe rero tuzotanga ya karata yitora carte d'électeur mhm. kajya karisepise tuzoca tukabaga kugira batemberane iyo karata ubu ni agapapuro kemeza ko genda ndaguha akarorero mhm. nk'iyo ugiye kuriha amafaranga ahantu baguha igitazi mhm. fata kwazi ko ari nk'igitazi mhm. simvuze ko ari igitazi uh-huh. abogira amakosa nabo muri leta nimwo nibo hanwa yarabivugiye ntumurenganye yavuze ati ibyo twende bituraba kandi bukeye naciye numviriza umukuru n'amashinga amateka mm. ari kumwe n'umuvugizi bo umuvugizi w'umushinga n'abaga muti mu gihugu iwanyu bakamba mm. no mu rumonge umwe avuga ati cenzigisha yego mm. uwundi umwe avuga zo mukondorora aho turiko turabira hamwe ibijyanye n'iherahezwa ryo kwiyandikisha abitiranywa kajya agakaratasi bita resepisi na karangamuntu canke ah, batanguye canke abigisha ego canke oya mwumvise yuko ikiringo kitaragera ariko rero tugarutse ku barundi bari mu mahanga eh, mu itegeko rigaba amatora rigejwe amatora kuyikura hari akabijya kuko abarundi bari mu makungu naho batiyandikishije bashobora kwiyandikisha uwo munsi nyene bakongera bakanatora uwo munsi nyene ivyo navyo reka tubishikirizwe n'urongoye seni ariwe Pierre Claver ndayicariye numugwi w'amatora wigenga w'amatora mu Burundi aho abisigura neza atwereke yongera natubwire n'ibiharuro bari bamaze gushika ko hari ku munsi wa gatanu twinjiye mu gihe cy'amatora kugira tumenye iyo tuva iyo tuvuye n'iyo twifuza kuja ufashe ko abarundi bashobora kuba bagwiriye canke abari mu mahanga batashe canke abandi bitavye gusumba kwiyandikisha kubera inzego zirongoye intwaro zafashije mu guhimiriza abarundi ariko hari ikindi nobabwira turafise ibitigiri bimaze kudushikira byo hanze ibimaze kudushikira dufise uno mwanya nivyo muri Republike ya Centrafrique vyajeje ku mugoroba abo twarungitseyo banditse ejo ku bitigiri badushikirije abantu amajana indwi na mirongo umunani na babiri muri abo amajana indwi na mirongo umunani na babiri harimwo abagabo amajana indwi na mirongo irindwi n'abakenyezi cumi na babiri bagenzi bacu twarungitse muri somaliya ntibaraturungikira ibitigiri kuko ubu turimo turavuga bari mu ndege baza baraye baraza muri somaliya twarungitseyo abakozi babiri n'umusirikare w'intwazangabo ibitigiri ko bashika uyu munsi nabo nyine barabiduha bashitse hariho iyindi nkuru information yerekeye abatwumviriza namwe bamenyesha amakuru nuko mu biro biserukira Burundi muri ambassade na consulat general aho Burundi bufise ibiro ibitigiri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiya kwiyandikisha byose ha bose hamwe ni ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na batanu ibyo bitigiri ntibyashitse ejo ku mugoroba muri kenya igitigiri dufise abamaze kwiyandikisha ni amajana atanu na mirongo itandatu muri zambia mirongo icenda i es Salaam muri Tanzania mirongo icenda mu Burusiya mirongo umunani na batandatu i Paris mu Bufaransa mirongo irindwi na babiri i Kampala muri Uganda amajana abiri na mirongo amajana abiri na mirongo ibiri na babiri i Roma mu Butaliyano mirongo irindwi na batatu i mu Bushinwa mirongo itatu n'icenda i Kinshasa ku gikuru ca onu mirongo ibiri ankara muri turiki cumi n'umunani nigeria cumi na bane i washington mirongo ibiri i berne mu budagi ariho mereje abantu indwi abo bose nteranije bo hanze dukoresheje ambasade na konsula genero nibo baduhaye ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itanu n'icenda ariko kubera twaba twibukanye amategeko hanze umunsi w'itora amategeko tugendera ko niyo utiyandikishije abo hanze bararonse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi w'itora ugaca utora buno nyene ivyo vyanditse muri code electoral amategeko agenga amatora ayo mategeko tuyafise kuva ibihumbi bibiri na gatanu twayakoreye mu bihumbi bibiri n'icenda umunyamahanga yifuza gutora ntatwo kwiyandikisha ubu ahari ambasade na konsula general umunani arashobora kuza kwiyandikisha umunsi w'itora bakamwandika agaca ataha umurundi umurundi agaca ataha atoye murumva ko byifashe neza icyo mwutahana ni uko kwandika mubibwirira abarundi n'abarundikazi bihagarara ejo ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi ruhuhuma isaha cumi n'imwe n'igice ntihagire ubaza ikibazo y'uko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira se niyinjire mu bikorwa bindi biremereye mu ijambo rimwe ejo kuwa gatandatu birahagarara abakozi bacu sepisi n'abandika barabimenyeshwa urwandiko ruvuga ko bihagarara ejo ruhejeye gushyirwa ko umukono kandi tumenyeshe abandika bashaka kumviriza iki kiganiro ko kizira ko umuntu yashitse ku biro byo kwiyandikisha saa kumi n'imwe n'igice ari ku murongo asubira inyuma umuntu bishitse ko saa kumi n'imwe n'igice ari ku murongo akaba yaratonze abakozi bandika baramurindira kugira abo batonze barindire kwiyandikisha bagende kwiyandikisha ico abandika bakora nuko uje saa kumi n'imwe n'igice yarenze asubira inyuma uyu ntiyakigwa fasha abarundi tuyage duhuza kuvuga akazuza k'igihugu cyacu na bene burundi amajwi rero mwari ko muratega abiri y'urongoye umugwi hujejwe gutegura amatora seni akaba ari mu kiganiro yari yagirishije kuri uyu wa gatanu kubamenyesha makuru ndazi rero yuko byinshi na cyane cyane mwumvise yuko nk'ubu resepise mwebwe barundi muri hanze usanga mu bitabega cyane kuko ntababitirira canke abo bahagarika kubera ubu resepise sangwe ikaze mu kiganiro mwagenewe rw'abarundi muri hanze y'igihugu nawe sango yandi medali naramukije n'abatwumviriza by'amahoro hanyuma bitegure no matora murakoze cyane ni nacyo cyatuzindukanye uno munsi muri kino kiganiro cyacu mwacumvirije kuko mwatanguranye natwe gira namwe interano yanyu uh, utunenge twokosorwa gute ibyabaye byo hinduka gute ahiwanyu ukuyandikisha byagenze gute ngo kwiyandikisha ngira mwabyumvise eh, karaveri yabitangaje si benshi urabyo baba ngaha mhm. baba ngaha n'igihugu ni benshi cyane ngira ngo wumvise abiyandikiye ntibarashika n'ijana mm. mugabo urumva hariho n'abagenda kuri uwo munsi w'itora nyine mhm. eh, kuko nk'uko iteko ribivuga bazohava babigirira rimwe aho kwirirwa baragenda bagaruka kuko benshi bava no mu ntara hirya no hino urumva kujya kuri ambasade si eh, numva ni ambasade imwe nibiro bimwe numva cyo kimwe no ngaho mu burundi ngo bibe mu mihingo myinshi urumva yego nuko tubibona ino hanyuma ibyo babivuga ko tukiri eh, kanezi dusubiye inyuma gatonya kuri uko kwiyandikisha hari ibihugu bimwe bimwe twumva yuko hatabiharuro senige zironka kumbure nabone nta siguro batanze nka za Australia eh, n'ibindi bisagara bimwe bimwe bya Amerika nabone nuko hari itegeko risigura yuko birimo abarundi benshi mhm. benshi no ngaho muri afurika ngaho muherereye barahari uretse izo za egibuti ngo ureke kenya ureke etiyopiya ureke za afurika isida hari n'ibindi bihugu byinshi mhm. mugabo ahanini Eh, uko tubibona ni ingene eh, abantu boba barakiriye ayo matora mhm. eh, hanyuma n'imigambwe barimwo n'ibyiyumviro bashyigikiye ugasanga babona yuko umenga ni nko kujya mu bintu bisa nk'iyuko umenga bitunganijwe ukundi hanyuma icya kabiri nacyo ni uko nk'uko nabikubwiye ni uko aho batorera n'aho biyandikishiriza ari hamwe gusa mu gihe usanga ari hamwe mu gihugu cyose urumva bakavuga bati bo twebwe tuzogenda eh, kuri uwo munsi abashoboye kugenda mm, kuko ni tike kandi ntawe uyikurihira wumva ni wewe n'agatima ko gukunda igihugu cyawe ugenda ukavuga uti genda ndafashe iyi tike ndagiye giye gutora hanyuma kandi urabona turaronka n'ubwo buhinga bundi bwa bumwe dukoresha ngaha ino mu matora yandi yo mu hino bwa elegitoronike bw'imboneshakure gukoresha mhm. ubuhinga bwa interineti ni impaka ugende uhashike mhm. numva rero ibyo byose ni intambamyi kandi mubibona no mu matora yandi eh, abarundi bo mu mahanga ni benshi mugabo Eh, hageze mu matora no kuri ibiti biba cyane yego kaneziyusi kuba imyaka yo gutora kaneziyusi tugarutse ku buryo bwa kabiri nako bwa mbere mwari mwavuze muti abenshi ntibumvise kumwe aya matora y'ubu ariko urabye ukuntu byateguwe n'imisi yatanzwe kumbure si wo mwanya wari wo mwanya ahubwo wo guhindura ibyo bintu wavuga yuko bitagenda neza cyangwa wavuga yuko bigenda neza ntiwari wo kanya si ku niko nimubona ko ariko karakanya nyabu ko guhindura ibintu haba abo bavuga yego canka abavuga oya canka bazo kwitabira amatora byiza no kuyavamo no kutiyandikisha aho nta kindi kintu ba wiyatse nk'umurundi e, urumva bwa mbere ho nk'uko bivugwa gutora ni uburenganzira mugabo si mhm. Mhm. urumva ibyo ni ukubitandukanya mhm. uburenganzira bw'umuntu ushobora kubufata cyangwa nkabuleka Ah, bisigaje gutangazwa bikaba bitegerezo gutangazwa byishimikije eh, amategeko mm. mugabo eh, ari ntabanduka urumva mm-hmm. rero hamikira kabiri nacyo bakavuga bati eh, iyi ntiyabaye ni konsiritasiyo ntiyabaye imigwi myinshi y'abarundi ntiyabayemwo ngo igishwe inama biciye mu byo eh, muri demokarasi imigambwe myinshi mhm. ni kuvuga abanyamigambwe benshi urazi ko benshi no bahurikiye eh, kandi zaho ino gusa ni henshi mu bihugu bitandukanye bahurikiye mu migambwe itandukanye mugabo bakaba dufite n'amasosiyasiyo hari amasosiyasiyo eh, y'abarundi baba hanze yiciye mu migwi myinshi nayo nyine mhm. mugabo ahanini bari barafise imigambwe baba mu bihugu abafise ubwenegihugu ngaha mu bihugu baba kandi iyo migambwe nayo irafise ivyo bemera bemera bakurikiza by'akarangamutima k'imigambwe yaba barimo muri ibi bihugu turimo hanyuma bakabona yuko kumbure bidafashe bidasangiwe n'ibyo baba bumva baba bariko barakorera ko mu gihugu hanyuma rero bakavuga bati twebwe ibyo ntitwobyinjiramo n'ejo ntibaze babone ngo jewe ndi umunyamugambwe wo muri bahamubirigi ndi mu mugambi yukanaka hanyuma nagiye gutora mu matora asa gutyo mm. ateguwe gutyo mm-hmm. eh, urumva rero benshi barafise kubera kutiyandikisha no kuyandikisha urumva ibyo ni biri hagati na hagati hari ugutera akamo kw'abantu bajya gushyiraho uburenganzira bwabo hakaba no kubatera intege cyane n'uvuga mbere n'ihimiriza rifise n'igihano ukamenga birimo n'igihano ko muri ayo by'ayo matora mu matora ayo ari yo yose uretse n'ayo gutora ibwizo shingiro yabuze abantu yovuga kuko yaze ngira ngo ku abo bantu kuhava bagirirwa nabi mugabe byose nibaza ko atavuze atavuga ibyo atazi mhm. kuko iyo wavuga ibyo atazi umuntu umunyapolitike nk'uyu ntibyoba byumvikana nibaza yuko ubu hariho hamaze kujyamwo iby'iterabwoba cyangwa hakajyamwo reka dutere intambwe tugaruke mwumvise yuko isa nk'ibice bibiri urabye neza ukwiyandikisha ko hanze n'ukuntu abantu bo bana cyane cyane haba abiyandikishije ngiko ukwiyandikisha nk'uko kwaheze ubu bujya buresepisiye nk'uko mwabyumvise nk'uko n'ubu mwari ko murabishikiriza hari abenshi usanga bakubwira ati udafise ka a mwagiye murabyumva mu makuru atandukanye ni gute bukwigenza ni giki mwebwe nk'abarundi muhanura kugira ejo na hirya y'ejo haba mu batora cyumvikanwe ko na bose aba haba abo biyumvamwo kwiyandikisha nk'itegeko cyangwa gutora nk'itegeko n'abandi bumva yuko hari uburenganzira kandi kuko mwabivuze ushyira uburenganzira bw'umuntu arabugira cyangwa ntubugire urakoze kuri icyo kibazo ubwa mbere no kuraba igituma bikorwa biciye muri izo nzira kuko ibyo ntaho tubibona haba ngaha eh, duhawe indaharo cyangwa ahandi umuntu baratangaza Mhm. hanyuma umuntu agatora umugambi awiyumvamwo kuko n'uburenganzira bwawe ni uburenganzira bwo gutora icyo wiyumvamwo icyo utiyumvamwo ushobora kukireka cyangwa ngo bagitora uvuga uti ndagitoye oya cyangwa ndagihakanye cyangwa ndacyemeje byabaye uko urumva rero hagiye inkwari zizana mu masesa ni kuvuga iyo byatanguye bisa nk'uko umenga ni nk'umugambi mugabo utasangiwe n'imigwi itandukanye igizwe n'abagize icyo gihugu eh, ni ukuvuga icyo gihugu gifise abantu baba bafise ibyiyumviro bitandukanye mugabo bihurikiye jewe ntaho mpagaze mm, cyangwa ubundi akavuga ati jewe n'ukuri ibi ahubwo nijana nifuje ahubwo nzozinduka mbere nzoburabira mu rugi inkoko n'iyo ngoma nzozindwa gutora wumva ni kujya no bafise bijya byiyumviro kuko utora ibyiyumviro umuntu ariko atora ibyiyumviro rero ntumuhatira gutora icyiyumviro murakoze hmm? cyane urumva rero ni icyiyumviro cyiwe kandi abafite imyaka yo kuciyumvira ntumujye imbere ngo umuhimirize ngo umutere umukwabo urumva aho niho gusa mbona harimwo akantu katagenda neza hanyuma iki nacyo ni uko kuva mu ntango hariho abo mu yindi migambwe nomba yiza za IPD hariho abo mu yindi migambi myinshi itandukanye iyo rero abo bantu bose kuko bafise abantu benshi bari inyuma rero ibyo biraheza bigatuma eh, uwo ariko arabitunganya afite intumbero agira agira ukundi eh, ni ukuvuga ahindura gukenyura ingene yohimiriza abantu kugira ngo bitabe mugabo urumva ntibiba biciye mu mategeko nk'uko tubibona no ngaho iwacu kandi amategeko kugira ngo y’u Burundi menshi usanga yanditswe yishimikije amategeko akoreshwa ngaha mu gihugu cy'uyu murakoze cyane reka ndagushimire kanezi yose kuri iyo ntererano yanyu muri kino kiganiro cyacu yego murakoze cyane eh, twifurije yuko eh, Burundi bwororanirwa bukagira iteka n'itekane bugasubira mu iterambere rusange nico twe duharanira nta kindi murakoze mugire umunsi mwiza namwe mugire wa mungu mwiza ahiburuseri mu birigi nibutsa bariko baradutega biri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ikiganiro ni karadiridimba na kana kaji wabo aho namwe mugira ico muterereye ku bijanye canke kubisata bitandukanye bigize kino gihugu cyacu no musi twaba duhagaze kukwiyandikisha haba hano mu gihugu canke mu makungu uko biri uko mwabyakiriye mbere n’icokogwa kugira abiyandikishije cyangwa abatiyandikishije ntibategwe ubwoba hamwe n'abandi mana vivimos en tu ya, reka tuve muri afurika nako tuve uh, mu bubirigi ku mugabane wa buraya aho twari ko tuyagana yose ari mu gisagara cy'uburuseli dusimbire i pretoria ni igisagara kiri muri afurika y'epfo twakire zeno ndayisenga sangwa ikaze nawe mu kiganiro karadiridimba yego murakoze cyane ndagize mwiriwe mwiriwe neza ndazi namwe mwari kumwe natwe kuva mu ntango za kino kiganiro reka ndaguha yego murakoze naho uh, yagiye biracika gatoya kubera ibirere hmm. um, ariko nagerageje kubakurikira nakurikiye n'ibyo uh, Prosper ntawagwamiye uh, yaganiriye na Leonce hanyuma ndaronka n'igice ku byo uwurongoye seni yashikirije hmm. mu bisanzwe ku icyo kintu kijyanye n'iyandikwa hmm. uko ryagiye riragenda ngerageje kuraba na cyane cyane mpereye mu burundi yego uh, hariho ibintu byagiye biribonekeza ubwa mbere yego hanyuma ah, mwabo bari bajeje kwandika umuntu yanditse akihenda nk'akadome gatoyi ah, twarabonye ko hari ingendo itanegereje nka bose kuko hari abashotswe bafata ubwo nyine bakabagiriza nk'uko umengo seso de maguye ah, bariko barakora ariko kwihenda birama hariho ikintu bari gushobora gukorera ko nka bamwe mu baserukira seni bagashinga umugwi ushobora kwiga ibibazo nk'ibyo oyiti mbega iyo bishyitse umuntu akihenda umuntu bamutereta gute kuko nk'iyo umwe muri ko murandika muri babiri ukabona mugenzi wawe arihenze bamushyize komenote, ubwo nyine nawe ibyo uri kurakora ntusubira kubikora neza mhm. eh? birashobora gutuma uwundi mugenzi wawe ahubwo aca yihenda kuko aca akora yumva afise ubwoba bwinshi mhm. eh? rero kugira ubwoba bwinshi mhm. zeno ko iyandikwa ryarangiye ku munsi w'ejo wa gatandatu reka dutere intambwe dukumbure ahubwo turabe kuko muri seni baravuga yuko babanza kumanika abanditswe hama umwe wese akagenda karaba n'ibizina giwe ryanditswe nabi arandika akagenda akabishikiza ati jewe hajya abanditse imbere yuko ikarata yo gutora isohoka barandika intonde z'abiyandikishije bose hama reka tuje ukuntu yandikwa nawe jya yaragenze nka mu bihugu byo hanze mhm. aho eh, Pretoria byagenze gute mhm. ubwo mwumvise yuko mwebwe mufite n'uburenganzira bwo gutora mukiyandikisha uwo munsi nyene mukanatora uwo munsi nyene yego nibyo narabonye urwete eh, rwarungitswe na ambasade eh, ruri ko rurahanwahanwa mu barundi eh, bose bari ngaha ayi mu gihugu cya afurika y'epfo ariko yari kete riri ko mugabo ibyo n'ibisanzwe nk'umure nabo bisunga amakondisiyo baba bahawe n'igihugu mugabo ufatiye ku gitigiri wumvise cy'abantu biyandikishije ko ari mirongo ibiri na batatu ngo abantu baba ngaha muri afurika y'epfo abarundi baba ngaha muri afurika y'epfo nibaza ko Ah, ni igitigiri kitari gito ah, mugabo kubona hari mirongo ibiri na batatu gusa twizere ko nkumbure n'abandi bazogenda kwiyandikisha nk'uko babivutse hanyuma bagaca bagenda batoye ah, atari uko haba harimo agahaze cyane kuko biba byerekanye ko nkumbure abantu batari interese batabiryohererwa eh, mhm. cyane uwo murimo uwo murimo bagomba kwitabira umengo ntibawushaka eh, eh, uko amakuru abantu bagiye barayaronka bakaraba n'ukuntu iribwirizwa shingiro ryagiye ukuntu amadeba twagiye turagira ko wanze umpa akanya gatoya ndagusabe tugaruke nko ku ngingo zimwe zimwe urabe hariho ingingo zimwe zimwe umuntu aba yasomye zigatuma umuntu ataba ankuraje zo kugenda kwirirwa aratora zeno zeno benshi nk'aba bantu baba bari yino mhm, zeno uko nibaza urabye ukuntu byagenda uhacuraba eh, n'inyinshi zigenza ziratangwa n'abarongoye seni eh, oh, mugabo mumpe eh, zeno mumpe umwihwezo wa politiki nibyo nari kwenda kwishyura mu bisanzwe um, ikibazo aho kiri ni ikibazo cy'uko cy'igikorwa kigomba gukorwa icarico ari mm-hmm. cyo kiriko kirarangurwa rumva kuko referandumu mu bisanzwe nk'uko oh, n'abandi benshi bagiye barabivuga ntuhata umuntu referandumu umuntu wenyine arayiyumvamwo akavuga ati jewe ndaciyumvamwo ndabona nogera gutora eh, hari ibihugu gutora ari itegeko eh, nko muri australia na amerika aho utagiye gutora baguca amande eh, ndibaza nayo bari nk'amadolari nka mirongo itanu n'ahandi atari itegeko industry kuko abenshi hariho nk'aba bantu usanga bari hanze bakavuga ati jewe ndashoboye gutora oya mugabo numvise iterabwoba ariko rikorerwa mu gihugu sinzi yuko iyo oya jewe natoye jewe antake umuntu umwe izoshobora gutsinda ariko gutora yaba uri hanze cyangwa uri ino eh, cyari ikintu cyiza ku muntu ari we wese kugira ngo yipfutse ihinduka kuko utagiye gutora mu bisanzwe leta siyihomba hagomba mhm. wewe urakoze cyane zeno turetse yuko gutora ku muntu ari ibanga ry'iwe nk'uko babivuga nk'uko twamwe twamye tubyumva kuko Burundi bwateguye amatora kuva kera kuva mu za mirongo itandatu ko gutora umuntu atora ikiri ku mutima rero dufatiye kuri ibwirizwa nshingiro gutora yego canke oya si ubwa mbere abarundi muri bibiri na kangahe twaratoye hari ntihenze mu bihumbi bibiri na kane na kane abarundi baratoye bibiri na gatanu hari bibiri na gatanu hmm. higirije amatora y'umukuru eh, w'igihugu ni n'amashinga amateka siko ariko akenshi eh. usanga umuntu aronse akaryo cyangwa akanya ko kuvuga ati iki na kijya ntigihinduke ariko agaca areka ati bareke bagende bakora ibyo mbwira mwarabiravye no mu matora aheruka kuko se seniyo yo nk'umugwi w'amatora uraba ibitigiri ufise paraporo ibitigiri ufise hatoye 99 nabangahe kwijana canke 190 nabangahe kwijana abo bandi baba bikumiriye abo bandi batashatse kugira ico baterereye mwebwe umwihezo wanyu wa politike n'uyuhe mu gihe ivyo bashimye canke ivyo batashimye ari byo vyatsinze canke ari byo byagiye imbere nico kibazo canje Eh murakoze cyane eh urumva iyo mugiye mu matora amatora nihiganwa ni ukuvuga nk'ubu aya matora ya referandumu mhm. azoba ari higanwa ry'abantu b'imico ibiri aho umuntu umwe azovuga ati jyewe ndabyanse uwundi akavuga ati ndabyemeje mu icyo gihe igitigiri cy'abemeje kibaye kinini babandi ba bandi babyanka ni ukuvuga Eh, nabo baba ntibaba bashoboye gushika abashoboye gushika ntibajya bagemeje nk'uko kandi n'igitigiri cy'abashobora kurihakana ishobora kuba kirekire hanyuma bamwe bari bifuza ko bamwe bari bifuza ko ryohinduka bakaca baburiramo ariko mhm. kugira ngo uyu cyangwa atsindwe bivana n'icyo kintu muba mugiye gutora icyo ari mhm. bikavana no gutahura Eh, ko ama aritike aba yarahinyanyuwe eh, mu iryo bwirizwa shingiro ikibabaje rero ni uko cyane cyane hiyo mu bihugu by'iwacu usanga abantu batarosa akanya ko gusigurirwa no kubaha ngo basome bitone barabe ibwirizwa shingiro ryahahora n'ibyo n'irindi bagomba kujya gutora nk'ubu uyu urabona nko muri iri rishasha harimo ufatiye ku ngingo ya kane ingingo ya kane ivuga yuko eh, abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kugarukana intwaro ya cyane nk'aka kantu bazogasimba kazoza haba kazana urwamo nka bimwe byari biherutse kompora imwe bya mbere hmm. akabantu baje kugasimba bavuga ati ko ingingo ya kane abantu baratoye baremeza yuko abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kugarukana intwaro ya cyane bumva ntabwo n'akantu abantu bose bategeza guhagarara bakabanza bakakiga bakaraba reyerema nimba botora ati ego turabyemeye intwaro ya cami Garuke canke turabihakanye intwaro ya cami ntigaruke hanyuma nko ku ngingo ya mirongo icenda n'umunani mhm, aho umuntu avuga ati yesi reka reka kumbure urabona yuko harabonetse akanya ko kwigisha ibiri mu bwirizwa nshingiro baraho umwanya abanyepolitike kufata uyu utimbeho wariyandikishije zana ikiniki niki ibintu nk'ibyo murabyumva muri politiki n'igiki mubona mu bafasha. mu mice yose eh, murakoze eh, mu bisanzwe jenny ko eh, leta yogerageza kuba flexible ikorosha no kuko ariho nk'umuntu nk'akararo usanga afise passport ugasanga nka visa yiwe yarabaye expire bivanye nkumbure n'ingorane aba yaragize cyangwa bikavana n'uko aho aba ari aba ari ku gisagara bari mu kiri kure cyane ya ambasade cyangwa bakiri kure y'aho yategereza kuza Uh, gushira ko visa iri valide nibaza ko leta muri icyo gihe yogerageza ikaba flexible ikaraba ukuntu ishobora gucishirizamu uh, abantu nk'abo hanyuma uh, ku bandi bantu nabo bari hanze baba mu bihugu bitandukanye yego nibyo mugabo burya igikorwa bari cya mbere kuko none hariho abari barindiriye nk'akaroro dufatiye kuri ibyo byabaye mu burundi hariho abari barindiriye baza kuyandikisha e, ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu ariko tugerageje kuraba ku mirongo hariho abantu n'ubu bagiye baridoga ko batashoboye kwandikwa hanyuma ejo aho bukera ka karesepisi ariko mbona bukasigaye kameze nka murekarengana kaca kabakorako kubera batagafise kandi bari bafise iyo wiringi yo kuja gutora aho niho twari ko turagaruka eh, kuri ako karesepise nti ni gute wo kwigenza nivyo umuntu arashobora no kukamesanya mugabo hariho umwanya wo kuzogenda mm. kuraba kuri afishe uti ndiko canke ndiko mugabo ucusanga abanyagihugu baragiza akantu kishari atunti yandikishije kumba ashobora ko yari yandikishije bakakamesanya ni gute bobana neza ni gute hoboneka umwumvikano mwarumvise yuko hariho n'abajejwe intwaro bavuga bati uku nuku nuku uku nuku nuku Eh, eh, si no kukamesanya gusa ahubwo njyewe nohanura eh, yokabika hadata uko ugereranije kuraba hari ikiganiro tuba gukora mu minsi yahera naragerageje kwerekana bitarabibi ibi nyine ubu buno narababwiye ubu umuntu atazoba afise ako karesi turabona hariho ingorane zo habagira ari umutumire mwari mwatumiye ngaha indwi urabona kuriya nyine nari naravuze nibyo byaciye biba ahubwo icyo abanyagihugu bokora ni ukubika data bishobotse uwo bishoboke nk'abo bantu baba mu bisagara bashobora kugirisha icyo twita fotokopi mu gifaransa bakakagirisha fotokopi kuko urumva ugataye cyangwa uwundi muntu arashobora kuza akakakwiba kugira ngo bagukwegere mhm. urumva rero kugira ngo ushobore kwikingira ni byiza ko n'imiburiburi ushobora kuraba ukuntu bagasire mu isashe babone yuko n'imiburiburi ikaguye mu mazi atacyo bagerageza kukakigira kugira ngo birinde icyo twakwita mu kirundi ah, inyendamubano inyendamubano murakoze cyane eh, kwirukana leta nawe ntikibazo ngo ni igikorwa coroshe eh, mhm. hariho igihe mushobora gusanga akantu gatoya gusa gatumye ujya gufungwa kandi nawe wari kugerageza ukiyubara nibaza ko biba bigoye nyine kubera hari igihe bishika ugasanga nafatiriwe n'igikorwa kumbure nkaza kwikangura asanga ku kiganiro mwakimaze ariko si kuvuga ko mba ntabyifuje kubera nanjye biranezera ko bandanya nterera umuganda wanjye kugira ngo turabe ko amagume n'ingorane burundu n'ukuri zohera kugira igihugu kibandanye igihugu mhm. kibandanye mhm. ego muti rero mwebwe n'igiki mwubwira seni kuko mwumvise yuko mwebwe naho mutiyandikisha bishoboka mugatora uwo munsi nyine witora murabyiteguriye hoho kuko mwumvise kandi no mu bubiri yuko hariho bamwe bamusanga usanga baterekwa eh, kwitaba politike z'ibindi bihugu kuko baba bararonse ubwenegihugu eh, niko bimeze kumbura jyewe nibaza ko bishobora kuba biterwa n'uko muri iki gihugu kumbura atabuserukizi bw'u Burundi tuhafise mhm. eh, kumbure nicyo cyabitumye kuko nta haba mu burongozi budutwara ngaha nta tangazo na rimwe cyane se umuhamagaro numvise uduhamagarira kujya kwiyandikisha mm. uko bihari ugomba kubimenyeshwa yego mm. murakoze cyane none kino gikorwa mwarumvise ukuntu cagenze hano mu gihugu carangiye ku munsi wejo mubona ari gute abarundi bobandanya barindiranye igishika ayo matora yo komeza canke guhakana ayo ibyo bwizwa nshingiro ryo mu kwa gatanu mu mahoro ntangire ego nibaza yuko birahambaye cyane mbere jewe nagomba nshikiriza icyumviro cyanjye ahanini ntashimitse cyane rwose ku ibyo byiyandikwa kubera ko jewe aho mpagaze ntabwo mpagara cyane ku bijyanye n'iyandikwa no ku bijyanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro mhm. ah, yo guhindura ibwirizwa shingiro ahubwo cyane cyane umwitwarariko wanjye ushimikiye ku bijyanye n'ibintu bibandanya kuvugwa eh, mu gihugu tubandanya kumva ibyo bihungabanya ukwishyira no kwizana kwa bamwe bamwe mu bijyanye n'uburenganzira bwabo kandi abantu bicitse inyuma y'uko guhindura ibwirizwa shingiro mu gihe twese twari tuzi yuko ugutora cyane ukudatora ari uburenganzira bwa muntu eh, n'abandi aho twumva ko hari abantu bategerwa bakabuzwa kujya ku mirimo yabo basabwa kwerekana ko biyandikishije mugabo mwumvise yuko ari kosa yego ni kosa kubera igituma ari kosa kuko nuko n'ubutegetsi ndibuka mu kiganiro mwagize n'umuhanuzi wo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yari yahumurije abarundi aravuga neza yuko ata azobura ubufasha kubera ko atiyandikishije mu kuja gutora ibwirizwa shingiro mhm. aravuga ati haba mu maserivisi yose abantu bazofashwa bazotegerezwa kwakirwa birasubirwamo na minisitiri w'intwaro hagati mu gihugu mu nama agirishije muri bujumbura rirara abasitanteri mhm. aravuga ko abantu bariko barakora ibyo bintu baciye ku biri n'amategeko aranavuga ko kandi muri rusange hataragira eh, kwigisha gutora ego canke uyu mhm. twarakomeje kumva ku maradiyo no mu bindi binyamakuru no mu mbuga nkoranya eh, mbuga eh, ibiganiro byagiye biracishwaho by'amanama aho abantu bahamagarira abantu kwiyandika bagaca banabatera ubwoba bavuga yuko uzohirahirira agatora oya kazoba kamubaye kandi mu gihe tuzi ko referandumu aricyo isigura ari yesi canke no mhm. numva uwo niwe mujye mwitwararika n'imibise kandi uguhindura ibwirizwa shingiro urazi amavo n'amavuko yabyo urabona ko birahambaye cyane ntabwo muri rusange byari ibintu byo gusamaza abarundi none wowe umuti wawe n'uyuhe interano yawe utanze nka kamatari n'iyihe kugira haba ubwo bunenge uko kwibana nabi kutabonana nabi haba watoye cyangwa nako haba wiyandikishije cyangwa wiyandikishije kugira abarundi bo babandanye bakora imirimo yabo atankomanzi n'imwe wowe um, n'igiki babwira nka kamatari Eh, jewe nukuri ikintu nobwira abarundi bose iyo bava bakagera uhereye kuri muto canke gushika ku mukuru jewe novuga yuko imbere na mbere burya baca umugani mu kirundi ngo ibigiye inama bigira imana mhm. hajya burya ikintu kiriko kirakogwa mu nzira zo guhata mu nzira ubona bamwe bavuga abandi bakavuga biriya burya icyo kintu ntabwo kiba gihezagiye igikuru baba yicariye canke abandi igikuru si icyo k'amatari ndumva yuko umurongo utamworoheye turacasikaje iminota ibiri alo kamatari akaba yavuye ku murongo nimuze tuyageze twese nimuze tuyageze ikiganiro karadiridimba ndabona akanya karatujanye reka tukirangirize hano mwumvise kuno munsi ko turabira hamwe ibijanye n'iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro nabo nyene mbere bazoca bitaba amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri reka nshimire abakuye muri kino kiganiro kaneziyose mu bubirigi yakoze ku byumviro yagiye aratanga zeno ndayisenga muri afurika efu pretoria nawe ntiyakoze yakoze na kamatari mu gihugu Cha pefu mm, nako mu gihugu